da muzika uždega kraują saulę uždegiai naktį, ropsusi mildama pro, jei pirštai šluoma ir jo degtų, tu nejauti, ką man davai, tu man saulę uždegiai naktį. tai iš nuovargio degtų, nejauki, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį, grobstusi mildama pro, jei pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauki, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. kai pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį, tu grobsusi mildama grob, jie pirštai iš nuovargio degtų, tu nejauti, ką man davei, tu man saulę uždegiai naktį. žiauri tikrovė. Na štai ir perkopėme į antrąjį pavasario mėnesį, balandis ir e, pulsetrija kaip ir įprasta. Penktadieniais nuo 11 val. žiauri tikrovė ir istorijos trijas ekspertas Saivaras Lilyka kartu su manimi. Sveikas gyvas, Saivarai. Labas, Erikai, labas Lietuva, labas pavasarį. Jau. Svarbiausia, pavasaris ger... orai gerėja ir Aivarai toliau žengėme, kaip bebūtų keista, nuo pradžios Lietuvos, tai yra nuo šių laikų iki pat pat, pat susikūrimo. Nu, kuris ne pas susikūrimo, iš tikrųjų einam į, iki pirmojo paminėjimo. Iki, iki pirmojo paminėjimo. Jo, bet paminėjimo tik tai krikščioniškas šaltinėse, tai irgi reikia nepamiršti, kad ir iki paminėjimo Lietuva buvo, bet mes paėmėm vieną galbūt iš kvailiausių datų, paminėjimą krikščioniškose šaltinėse, nežiūrint, kad pats Šapoka yra kitus skaičius davęs ir tai be abejo bus sekančiose laidose, ne šioje laidoje. E, apie Lietuvos kilmę, mes artėjom su pagreičiu jau į tą tašką, e, kuriame e, turėtų išriškėtos myslės, paslaptis, saliginai to tūkstantmečio, kuriame mes kovojame su, krikščio, su krikščionišku, to reikia nebijot pasakyti, ar be arabiškų pasaulio, ar ne, nes iš Arabijos pas mus krikščionybė atėjo per romėnus. Tai galbūt tie romėnai kartu su šito pavasariu, kurie vis dar tik arabiškom pasakom, pabus kartu su pavasariu, kaip kokie meškinai ilgai mėgojo tas tūkstantmetį visą Ir gal pagaliau e, vietoj Biblijos išvysime tose bogžyčiose Eglė Žalčių karalienė, e, pasaka apie Sigutę ir ten karvę, e, vidūno raštus. Iš tikrųjų, turime ką. Jo, tai turim nuostabių dalykų, kurie yra daug vertingesni negu rabų liaudės pasakos, tai dedam, tai dar kartą vat, kunigai galėtų su šito pavasariu pradėti skaityti mūsų padavimus, mūsų paveldą, mūsų palikimą, mūsų istoriją, o ne studijuoti visi kolektyviai, draugai draugiškai, kaip gyveno arabai dikumoje vaikščiodami. Ne, mes esam mm, tegul arabai studijoje, kaip mes gyvenom. Tai va čia aš taip tikiuosi šito pavasarį pabusim visi ir e, pradėsim tą pokytį e, kartu. Ir e, be abejo, jeigu skaičiuoti tos datus, e, datas, skaičius įvairiausius įvykius, kurie slepiasi už tų skaičių, kurie įtakojo mūsų gyvenimą, yra vienas turbūt iš svarbiausių skaičių, tai yra 168 1168 metai, kurie įvyko tas įvykis visiškai ne Lietuvoje, bet šalia Lietuvos, e, šalia Prūsijos, jeigu dar tiksliau, Pamarių žemėje, Pamorėje. 1168 metais aš tai vardinu paskutiniai vitingų arba paskutiniai vikingų uh, mūšiai. Ir nuo to laikmečio, nuo 1168 metų, mes matom vis daugiau ir daugiau Lietuvos, nes e, po šito mūšio, kuriame vikingai vikingų pagrindinė viena iš šventyklų karinių centrų buvo sunaikintas, e, vitingai arba vikingai, kaip aš vadinu, vitingais. Tai persėdo nuo laivų ant žirgų. Ir todėl mes turime tą patį vikingą ne ant laivo, bet ant mūsų valstybės herbo arba ant garbės mūsų lietuviškos, tai yra vytis. Tai yra tas pats vytis, vitingas, e, kurio e, visa esmė, kur visą tą blaivumą, sakykime, tų žmonių pragmatiškumą ir perėmė šitą valstybę kovodama su sektantiška satanistinė krikščionybė. Tai 1168 metais įvyksta mūšis Rūgijoje, anometiniai Rūgijai, dabar tai yra Riugeno Vokietijoje sala, rytų Vokietijoje, ir Pamariuose, dabar tai yra vokiškai Pomeranija, Lenkijai Pamorija. Katalikų bažnyčia 1166 metais jaus kryžiaus žygiai buvo labai labai senas reiškinys, su krikščionybės neatskiriama dalis. Taigi, katalikų bažnyčia surošė kryžiaus žygį į paskutinės šiaurės vyrų E, lotyniškai, angliškai tai išliko kaip normanai, tai yra šiaurės vyrai. Tai nėra skandinavai, tai nėra, sakykime, tai buvo tiesiog šiaurės vyrai, tai bendrinis pavadinimas. Tai buvo paskutinė šiaurės vyrų karinė stovyklavietė katalikiškos jau Vokietijos arba katalikiškos šventosios Romos imperijos pasienyje ir Liepos mėnesių Vyčių saloje. Ta saloje beje iki Vyčių, Vytingų sala vadinasi iki pačiai dienai Rūgijoje arba Rūginė kaip Vitov sala. E, vokiečiai tokių žodžių neturi, išskyrus pas mus Vit yra šaknis veiksmažodžiai. Ir e, toj saloje, e, Vitovo saloje, keturias savaitės truko kautynės. Tai įsivaizduokit, vieną mėnesį truko kautynės E, ir Arkūnoje, dabar tas miestelis vadinasi Arkona, anomet Arkūna, kaip Perkūna, Arkūna, buvo pati svarbiausia vitingų judėjimų šventyklų, vadinama retra, arba šventa vydo, arba švento vyčio, švento vyčio e, e, žinyčia, tai, sakykime, tų karo amatininkų vyčių, vitingų e, šventyklą aukštoji mokykla, jinai buvo sudeginta. E, sunaikinta, nes dalyvavo, aš dabar neprisimenu, ar iš 15, ar iš 18 įvairiausių e, Šventosios Romos imperijos žemių e, kunigaikščių į tą salą. Ir dvasinė sueivių, arba dvasinė vitingų, dvasinė normanų, tai yra šiaurės vyrų sostinė, pavirto pelenų lauku tiesiog. Ir ten mažų mažiausiai žuvo 4000 vitingų, e, skaičius katalikų neaiškus, kiek žuvo krikščionių, bet nuo tų metų 1168 metų persikėlė likučiai e, vitingų, e, to vikingų judėjimo, į kurį mes pamažu, kaip jūs suprantat, ir pereinam, nes mes pereinam iš e, e, pamažu atgal. Tai mes grįžtam dabar, neriamės į vitingų laiką ir romėnai Tai bijojo mūsų va, tų šventųjų Sarmatijos karių vikingų, dar kitaip vadinamų vitingais e, originalią Vitingos, Vitingai Adomas Breminėtis jau vadina, jog dar 18 amžyje, tai čia visiškai neseniai, prieš porą, trejata šimtmečių, kai prasidėjo tas vadinamas romantizmas, romantinis, kai žmonės pradėjo atsigręžti nebe e, arabų liaudės pasakas, teigianti, kad visi kilo iš vienos iš arabų genties, bet į savo žemės, į savo tautą. Dar net 18 amžiai vitingus žiūrima buvo kaip į plėšikus, kaip į piratus, kaip į nusikaltelius. Ir jeigu dar prisiminsim e, katalikiškos jau Danijos, kuri irgi buvo, krikščionybė buvo taip pat įvesta kaip Prūsijai panašiai per skardynės, tai e, buvo tiesiog maldos, kad apsaugok mus nuo kuršių, e, nuo kitų e, piratų. Tai va tie kuršiai, tai yra tie patys vitingai, tie patys vyčiai tai buvo rinktiniai kariai. Tai nebuvo e, šiaip savo sakykime, kažkoks piratų judėjimas, tai buvo kovos su šventosios Romos imperija, profesionalių karių e, armija. Ir mes, aš šiek tiek užsiminsiu, bet aš abejoju, ar mes spėsim šią vasarą apie tai pakalbėti, galbūt rudenį, galbūt reikės kažkokias tai fondelių padaryti, kad žmonės aukotų yra <laughs> pulsai didesnė, nes e, čia reikėtų daugiau tyrimų ir daugiau galbūt mm, laiko skirti, bet kol kas ne apie tai. Taigi, e, pačioj anglų kalboj vice, vice yra e, vike, yra išliko anglų kalboj vytis, kaip prakeikimas, wicked. Yra tas pats wick, vytis. Tai yra tas vitingų vyčių judėjimas siaubė tuo metu visą šventą Romos imperiją, bet kaip mes matom, šventoji Romos imperija iš šito e, sunaikino tą dvasinį centrą ir E, ta propaganda, kurią sukūrė romieniškoji katalikų bažnyčia. Ir toliau bando išlaikyti tą įvaizdį, toliau bando palaikyti. Taigi turėtumėm pašalinti visas iš ankstinės nuostatas, pirmiausiai iš ankstinės nuostatas, ir tada čia atidžiau pradėti tyrinėti praeitį mūsų ir ką mes išvysim. Mes išvysime vietinius didvirius tada ne politrukus propagandos ten iš miestų iš šeimos, kad mirtų greičiau ir bažnyčia turtus pasisavintų, E, bet matome vietinius, būtent vietinius, Rūgijos, e, Pamarių, Prūsų, Lietuvių, Kuršių, Lyvių, e, Jotvingių, tų pačių Galijos, Vėlijos, Halčio. Mes pamatysim vietinius didvirius, paprastus kaimo ir miesto žmonės, kovojusius už savo laisvę iki paskutinio kraujo lašo. Ir ką jums, pavyzdžiui, Erikai, vat, pasakytų pavadinimai Barta, Darža, Ginstuva, Vituva, Rambinas. Aš... Grinai lietuviški, ta prasme, apskritai. Na ir dabar naudojami kai kurie šaknis, jeigu paimtume, ar ne? Taip. Tautiniai grinai dalykai. Aš 1300 e, metų Rūgijos, Riugeno salų ir žemių pavadinimai, kuriuos aš dabar perskaičiau. Tai yra or originalūs, autentiški dokumentai. Ir niekas apie tai nekalba. E, tai be abejo mes suvokiam, kad mes žiūrim ne į vietinius didvirius, o į kažkokius tai e, iškrypelius, kurie vienas iš bado numirė, kokiai dikumoje išėjęs, kitas tenai e, išmes, šeimos išmestas su, su vaizduotės padariniais kažkur blaškėsi ir e, užsidaręs vienutėje numirė. Mes garbinam to šventosius, kurie nebuvo mūsų, mes vartojame netgi vardus, pavyzdžiui, šventųjų vardai, nei vieno lietuviško vardo nėra. Jeigu kažkas tai susimastė kada nors, mes tarp katalikų bažnyčios šventųjų nėra nei vieno lietuviško vardo. Tai yra viena iš pačių tokių, sakykime, antitautiškiausių, antivalstybinių institucijų pasaulyje. Nesvarbu, kokią mes imsim, ar Prancūzija, ar tai Vokietija, ar dar, jinai veikia prieš valstybę iš savęs. Be abejo, finansiniai reikalai ir visa kita susiję, o jau ką kalbėti apie tradicijas. Taigi mes pamažu einam į tą laikotarpį, kuris vadinamas tamsiuoju tik dėl to, kad, sakoma, šaltinių, ne, yra pilna šaltinių, tūkstančiai šimtai išlikę, įskaitant e, e, vadinamą sagas, e, tai saga, jeigu jūs pridėsit pa priešdėlį ir gausim pasaką. E, tai va tos vitingų vadinamos e, pasaulyje žiūrą, apie ją mes kalbėsim turbūt vieną iš paskutinių laidų, kai kalbėsim apie 2009 metais sukurtą Lietuvą arba paminėta tam tikram kontekste. Lietuvą mes pamatysime, kad iš tikrųjų tie 1168 metai ženklino šiaurės karių pralaimėjimą, jūrinį pralaimėjimą, e, nes Baltijos jūros vartai mums buvo uždaryti ir iš Baltijos jūros nei vienas vitingų laivas nebegalėjo išplaukti ir tai baigėsi vitingų žygiai. Labai pa. Bet prasidėjo vyčių žygiai, prasidėjo vyčių vitingų Lietuvos žygiai visur. E, ir tai buvo kova už laisvę, e, kova už sąmonės blaivumą ir kova už žemės, e, kurias norėjo Romos imperija pasisavinti ir mes akivaizdžiai šiai dienai matom, kad pasisavino. Ir centras be abejo tos kovos po šitų įvykių tapo Lietuva. Ir mes matom, kaip Lietuva nuo 1168 metų, kaip Feniksas, kaip paukštis iš pelenų ugnies pakyla ir stoja į kovą su profesionaliausia kryžiuočio armija, su profesionaliausia šventosios, kurias net laikė vitingai. Ir mes atlaikėm visos Romos imperijos polimą, kur tik Vytautas su jo gaila kaip aš jau minėjau kitose laidose, suskydo ar kažkokiais kitam priemonėm buvo paimta ir sunaikinta. E, tas sunaikinimas vėl tapo įmanomas dalinai vitingų, kadangi pagrindinė e, pagrindinės karinės paėgos sudarė ne švedai ir ne norvegai. Ten gyventojų nebuvo, ten miestų nebuvo, ten maisto išteklių nėra. Aš bendrau su skandinavų istorikais, pas jų galėjo būti iš viso 600 tūkstančių gyventojų apie 10-11 amžių, iš viso. Kai šiuo atveju mūsų, e, tai čia paimkim Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, aš vadinu Sarmatijos žemės, tai yra žemės tarp Sarmatų jūros anometinės arba Baltijos jūros dabartinės ir Uksinės jūros arba Jodosios jūros, mes gausim keletą milijonų gyventojų, keliasdešimt keliasdešimt, atsiprašau, keliasdešimt milijonų, o gal dar daugiau negu keliasdešimt. Tai vat, ir jų genoma, genetika sutampa su šitų gyventojų. Didesnė dalim tų vitingų iškasinėjimų yra ir vienas A, arba ir vienas B. E, ir mitas, kad tai yra švedų skandinavų, yra irgi istorinis mitas, bet ne. Ten buvo karinės stovyklos Švedijai, Skandinavijai, tų vitingų, karinės tik tai stovyklos. E, ir dėl to, kad žemdirbiai iš kitos pusės klestintis regionas nenorėjo turėti to karinio lomo, nes ten, kur kariai pasirodo, prasideda paprastai problemos. E, ir šiuo atveju Skandinavijoje dėl savo gyventojų neturėjimo ir buvo tos karinės stovyklos visas Skandinavijoje, kurios, kaip aš jau minėjau, buvo sunaikintos ir tas centras karinis persikėlė į Lietuvą. Ir tai tapo dėka to, kad romėnai apie 1140-1161 tą pagrindinę jėgą, kurią sudarė tie sarmatai vadinami laisviai prūsai, galindai, jotvingiai, ježygės dar kitaip vadinami, suduviai, e, kad nebegalėtų remti kovų Baltijos jūrai, E, jie smogė tiesiai į Prūsiją, smogė į tą Haličo Volynės žemės, visas iš vadinamosios Lenkijos žemės. Ir va, prieš 1161 aš paimsiu Lenkų e, Boleslovą, e, kuris e, su bažnyčio, su popiežiaus įgalojojimu stengiasi užkariauti visas armatų laisvųjų sarmatų. Dar kitaip originalę vadintų getų, getais. Arba prūsais. Tiesiog istorinės yra getai, samogetai, getai ir prūsai e, šalis. E, ir čia tiesiog keletą pacituosiu. Kaip žinoma, čia apie prūsus e, tuo metu lenkai. Kaip žinoma, jie yra priešai daugiau sielą kaip kūnų. Po daugelio karinių žygių, kai kuriuos jų pagaliau vargais negalais pavergęs liepia paskelbti tokį įsaką Boleslavas. Kas priims kristo, krikščionių tikėjimą, bus apdavanotas pilna laisvė ir nepatirs jokio turto nuostolių. Tačiau Atvirkščiai, kas nenorės pamesti bedieviškų pagonybės papročių nedelsiant, turtus konfiskuojant bus nubaustas mirtimi. Bet jų įtikėjimas buvo lyg dūmai yra. Kuo daugiau verčiami, tuo trumpiau trunkantis. Vos tik Boleslavas sugrįždavo į namus, tol jie visi iš karto su kareiviais grįždavo, tada visi žmonės atmesdavo tą krikščionybę. Kai tik Tie veidmainiai, liktos lydžios varlės, iššoko į atskalos versmės gilumą, tai dar šilkščiau pasinėrė į gilios ir užsikrėtusios stabmeldystės balą. Ko nerangiau ir ko didesniam pertraukiam buvo kovojama su ta nekšybė, to didesnė grėsmė buvo išstatoma Lenkija. Ir prūsai po tų skerdinių visų, kurios stovėjo už e, vadinamo civilizacijos įvedimo, melo, taip sakykime, istorinio, e, prūsai siuntė pasiuntinius pas Boleslovą Lenkijos valdovo, prašydami neversti jų kristonybę ir pažadėjo mokėti mokesčius, kad tik tai jisai nežudytų, kad Lenkai nežudytų prūsų, prūsai sako, mes jums mokėsim, bet nu nebežudyktų mūsų. Tačiau Boleslavas tarė savo, kad pakaks, jei bus atiduota kunigaikščių, kas kunigaikščio, nors ir bus atsakyta Dievui, kas Dievui. Nes jokia gausmė nebuvo skiriama už nusikalstamų nusikalstamą atsimetimą, jei tik buvo laikosi doklių mokėjimo. Tai čia pagal bažnyčios papročius irgi. Nu, kurį laiką tu mokėk ir nebausim, nes kara, kas karaliui karaliui, kas dievo dievui, nu tai pertrauką padarysim maždaug. Ir ne tik doklių prūsai ima tuomet nebemokėti, bet ir dar užsiminėja, užiminėja kaiminės rytis, e, kurias okupavę Lenkai buvo ir jau atsiminė, taip sakant ir užima jas ir nusineždami liko kokie vilkai didelį grobį. E, todėl jisai rašo Boleslavas, kurį tingiai snaudžianti nepažadina atsidavimas Dievo reikalams, iš kieto miego prikelia tik tai sunkaus vargos smūgis. Tai žodžiu, buvo įvardinta, jeigu tu Dievo reikalams reiškiasi visų ten prūsų ir pagoniniai žudai ir nepaėmė jų turto, tol vadinasi čia doktrina tokia buvo, patologija, bet ta patologija nuo bažnyčios neatskirta, vadinasi, tikimybė, kad tai pasikartos yra 99,9 procento, todėl kad tai yra nepaneigta, kad tai yra velnio darbai. Taigi, pats Boleslavas 1166 metų su savo tą kraugerišką krikščionybę buvo įviliotas į pelkes ir tam paskandintas su visa savo kariuomenė. Ir tada krikščionių tą tikėjimą priėmė, prūsai nutarė atsikratyti ir pavaldumo lenkams sutvarkė e, Boleslovo su kareiviais. E, visiems seniūnams nutarė nebemokėti Lenkijos jokių duoklių mokesčių, tai yra, nes e, e jie, Lenkai, padaro, krikščionis tiksliau, padaro blogio, žudo, verčia išvykti šalies ir, žodžiu, surinkę armija prūsai nepakesdami įsiveržė į Kulmą, Mozūrų žemės, pradėjo polimą prieš Lenkus. Pirmą tie Lenkai siūlydami taip sakant, arba gyvybė, arba mokesčiai, arba pinigai. Prūsai davė pinigų, pinigų jau jiems nebereikėjo, reikėjo, kad pradėtų tikėti Dievą, tai yra tapti šeimininkai žemės, jie nutarė. Nu ir tada prūsai atsakydami tokią nesąmonę, nu, mato nieko kito, įsiveržė į Lenkų tą žemės. Lenkų valdomas, nes Lenkai yra tik tai irgi ateiviai iš šitas žemės buvo. Aš čia po to papasakosiu, kaip e, Meško, Piasto dinastija buvo sukurta iš Polovcų, tai ir Polandija, Polovčianė, tai yra Polovcai, Lenkai nėra Lenkai, tai yra Polovcai, net jie save iki pačiol dienai tai vadina. Palauciais jos vadino Vyukas <laughs> Kojelevičius. Taigi, e, ir kai įsiveržia e, prūsai, e, tą krikščionių forpostus, karinės stovyklas, iš kurios jie vykdydavo polimus. Tai visa Lenkija pradeda pralaiminėti tos mūšius ir be abejo pakviečia pakviečia dalyvauti popiežių, pakviečia dalyvauti visą šventąją Romos gynybiniam kare prieš prūsus. <laughs> Ir tada to pasiekoje mes turim visą tą 30 kelias laidas, apie kurias mes čia kalbam ir iškreiptą sąmonę, kur, kaip aš jau minėjau, mes pralaimėjom ir tą reikia įsisamonti, bet tai turėdamas tokią patirtį, už vieną muštą duoda du nemuštus. Tai aš tikiuosi, kad sąmonės mūsų šiai dienai turbūt bus išvalyta, švari, kad galėtumėm pradėti kurti nemirties karalystę, nesvarbu kaip ją pavadinsim, ar krikščionišką, ar islamišką, bet gyvąją karalystę, kur daugiau gyvybės tiek patiems katalikams, kuriems jos trūksta, tiek patiems arabams, jeigu jos reikia, tegu savo smėlį susirinkę tos kryžius iš Lietuvos išsiveža ir susisadina. Mes sadinkim gyvybės medžius ir kurkime gyvybę, e, ne ideologinių kažkokiu tai pagrindu. Tai e, visi tie žiaurūs įvykiai, e, kuo toliau iš tikrųjų eitumėm, to žiauriau, žiauresnė tikrovė bus. Nes e, čia kai yra taika, nėra apie ką kalbėti. Dauguma šiai taip masto, tada gali kalbėti, koks buvo žemės ūkis klestintis, E, kaip čia viskas buvo puiku, bet kaip aš sakiau, mes esam pralaimėję ir iš tikrųjų nieko puikaus, nes vėl mes didžiąją dalį savo paimo atiduodam tai pačiai mokesčių nemokančiai bažnyčiai. Kodėl aš turiu pačiai turtingai institucijai įstaigai pasaulyje mokėti, nemokėti, kodėl jas turim atleisti nuo mokesčių klausimas labai keistas. Bet kodėl? E, kodėl aš turiu ją remti savo pinigais iš to, kad aš nusiperku dešą, sumokiu ten, sakykime, ar kažkiek tai PVM procento, po to valstybė mano dalį atiduo, aš nenoriu šito, bet jie dar. Ir dar mokesčiai, dar sodra. Atsiprašau, dar tai yra okupacinė struktūra, mūsų sąmonės okupacinė, nekalbant apie tai, kad ant mūsų protėvių kaulo, ant sudegintų šventyklų ir sunaikintų pastatyta. Bum. Tai tas atitraukimas, tas smūgis per Lenkus į Prūsijos širdį, į Rasijos, Rusijos, kuri tuomet buvo nekrikščioniškai, irgi šią vadinus armatiškoj, mes matom, kaip atitrauktos mūsų karinės pajėgos nebegalėjo padėti Danijai, Skandinavijai, mūsų kariniams centrams, E, Skandijai, Rūgijai ir tada tie kariniai centrai buvo tiesiog Romos imperijos nušluoti ir to pasiekoje mes turime tą karinę Lietuvą su to pačiu vikingo arba su vitingo ženklu ant e, garbės valstybės garbo. E, garbės. E, Ir pirmas tas judesys Romos imperijos prasidėjo 1147 į mūsų pasienį. Tai yra Venedų kryžiaus žygiai. Mes beveik nieko nežinom, kad ir 1147 e, buvo jau kryžiaus žygiai ruošiami. Ir Bizantijos imperija, kaip aš minėjau, tai šiuo atveju Kijovas. Ne Kijevo Rusija, bet Rusija su sostinė Kijevu. E, kur Vladimiras E, kunigaikštis Svetoslavo Berots, nus vienas iš priėmęs krikščionybę patapo paklusnus, at kaip Mindaugas tapo paklusnus e, Vatikanui, taip e, Vladimiras tapo paklusnus Bizantijos imperijai. Ir jisai kovojo ne už Rusijos interesus arba Rusijos žmonių interesus, bet už Bizantijas ir todėl Rusija su sostinė Kievų po kažkiek tai šimtų metų virto Akraina, Ukraina, pakraščių. E, Lietuvos, kat, Lenkijos katalikiškos valstybės. Iš tikrųjų, Rusijos sostinė, kaip e, mes pamatysim, yra be abejo Kijevas. E, darom per trukėlį? Jo, galim padaryti, iš tikrųjų atiduosim doklę reklamai ir bent jau lietuviškom dienom, kas mūsų laidoje skamba. Ačiū. Ar tu dar gali kentėti tas blogas mintis? Ar tu dar gali matyti akis visai tuščias? Ar tau malonu girdėti žodžius, bukai piktus? Ar dar tave įkvėpia šalti žmonių veidai? nuostabi diena ir koks švarus dangus, kokia neapsakoma gerų akių šviesa. Ir tie, kur apsidžiaugia, jei kam nesiseka, negali uždengti to dangaus, jų tiek nėra. Paskutinis traukinys. pero. tikrovę. Kągi po trumpos pertraukėlės vėl pulsetrija žiauri tikrovė. Taip, tai toks schema galim netgi taip įvardinti, labai būdavo paprasta tos katalikų. Iš pradžių suteikdavo tiems, kurie priimdavo ir sutikdavo būti popiežiaus pusėje arba e, metropolito skirto iš e, Bizantijos e, tam tikrų laisvių, pavyzdžiui, netgi Novgorodo, Naugardo, to taryba arba večia, išrinko net E, vyresnybę e, visų vietinių, tai yra vyskupą, ne iš centro atsintė, iš e, šiuo atveju Konstantinopolį patvirtinta, arba iš Vatikano, sakykime, vietinė bendruomenė susirinko ir pasakė, va šitas bus vyskupas mūsų. Ir pati bendruomenė patvirtino vyskupą, tai tokias leis, laisvės teisės pradžiai duodavo, O po to po 100, po 150 metų viską perkeisdavo, perimdavo centralizuotą tą vadinamoji valdžia, iš pradžių intro, indoktrinuodavo, bet leisdavo savarankiškai veikti ta, tos indoktrinos rėmose. O po kažkiek tai laiko viską perkeisdavo ir perimdavo visą valdymą, nes ne tu tą doktriną sukūrė, ne tu tą ideologiją sukūrė ir kai ne tu, tai tu visą laiką pakliūni tam tikrus e, spastus savotiškai. Tai... E, vienas, tai jeigu 1156 metais, pavyzdžiui, Novgorodė patvirtino e, bendruomenę vyskupą, e, bažnyčios vyresnį, tai panašiais metais, tai ir 1154-1500 Anglijai, Britanijai valstybės vairą perėmė popiežius pastatydamas tokią plantagenetų E, dinastija, kuri buvo kilusi jau tiesiogiai e, iš karolingių, merovingių, tiesiogiai pavaldžių popiežiui giminės, o vadinamo Vilhelmo užkariautojo tas e, dinastija šia, Normanų, tai yra šia, tų pačių mūsų, šia, ir tik priemusi krikščionį, krikščionybė dinastija buvo pašalinta ir sunaikinta. Tai vat, vat vienas iš pavyzdžių, jeigu Novgorode dar leido žaisti laisvę, tai Britanijai 1156 ta laisvė baigėsi, kai popiežius per patį, vieną paimdamas karalių, perėmė visą Anglijos valdžią. Ir su, e, su to Anglijos e, plantagenetu tiksliau Prancūzijos, netgi net ne Britanai pradėjo, bet iš Prancūzijos jau pradėjo valdyti Britaniją. Ir e, Sarmatijai tuo metu 1136 metais e, buvo tokia e, laisva prekybinė zona, kur vitingai arba tie vikingai gaudavo pajamas dažniausiai iš prekybos tarp kelių, sakykime, imperijų. E, tai šiuo atveju imkim tą romėnišką šventas Romos imperiją ir islamiško pasaulio. Tai va tie keliai, ta Novgaradas pats buvo pastatytas tarp tų kelių, kur vėl buvo toli nuo gyventojų. Tai yra, nuo gyvenamųjų Sarmatijos žemių, pakrašty statydavo tas karinės stovyklas arba prekybinius centrus, kad e, tas karinis judėjimas būtų pats finansuotų save, o ne vietiniai gyventojai jį finansuotų. Vietiniai tik tai kritiniais atvejais turėdavo tiekti gyventojų dalyvauti ir atsiųstų žmonių, jeigu staiga pradėdavo jų trūkti. Tai tas Naugardas yra uh, pats sukurtas išeivių iš Prūsijos, nes yra vadinamos Novgorodo kronikos, kuriame labai aiškiai yra parašyta, kaip chaosas, smūtos metas, tenai būtent grįžtant nekrikščionims ir krikščionims, jau tiems gotams, vikingams visiems atgal iš Romos imperijos į savo žemės, mūsiškiai apgyvendama jos pakraščiuose, prasidėjo ta betvarkė ir jie nutarė pasikviesti išmintingiausią sistemą pasaulyje turinčią uh, valstybės asmenys ir šiuo atveju atvyko Riurikas e, e, iš Prūsijos. Tai yra Novgorodo kronikos. Tai Novgorodas yra neatsiejamas nuo prūsų giminių, nuo Prūsijos e, valstybės, kuri, kaip aš jau minėjau, buvo irgi kaip o dalinai karinė, dalyvaujanti tose vikingų, vikingų žygiuose. E, ir e, jinai buvo priversta be abejo dėl Šventosios Romos imperijos plėtros. 1103 metais Prūsijos žemės e, pilnai jau persikelia į jau pakraščius, tie vadinami polovsai arba lenkai. Ir gindamėsi nuo polovcų lenkų ištikimų popiežiui, vietiniai gyventojai, Vyslos aukštupy, tai yra netoli dabartinės Čekijos sienos, E, maždaug už Varšuvos dar, pradėjo statyti gynybinės pilis, nes jie toliau veržėsi su popiežiaus palaiminimu, nes popiežius jiems padavojo tai, kas jiems nepriklauso, su sąlyga, kad jungsi Dievo karalystę, taip sakant, tiems palieka žemę, o, tie, o popiežius, reiškia, ideologiją turi visą šitą ir valdo. E, tie tūkstantešimtieji galbūt metai e, mūsų E, pakraščiuose e, pradėtas tas gynybinis tinklas pilių, kirt, naujųjų pilių pradėtas kurti, buvo pasiekmė to, kad 1100-1099 toks Raimondas IV užėmė Jeruzalę. Tai yra, iki to meto visa Europa buvo metusi visą karinę jėgą vedoti Jėzaus grabą. Jo, ir visi veždavo vinių, ten dvi švento Jono galvas, ten kelios tonos e, medžio atliekų nuo Jėzaus gra, grabo ir kryžiaus. Tai Jėzaus grabas buvo išvaduotas iš žmonijos priešų, pagonių, saracienų rankų ir tada reiškiasi kitas uždavinys jiems buvo, kad išlaikyti jau tą Jėzaus grabą laisvą kryžiuočių rankose. Ir e, tos siekmes atlaisvino tą karinę galę, kurią šventoji Romos imperija perkelė į mūsų pasienį. O čia tas kryžiuočių visas judėjimas buvo surištas su to, kad Romė e, bažnyčia nukreipė dalį vakarų Europos gyventojų į Arabiją. Kai Arabija reikalus sutvarkė, tada tą atsilaisvinusią galę nei vienas iš imperatorių nusikaltelių, nes didžioji dalis tiesiog buvo nusikalteliai, e, ne kariai. Nes mūsų, kaip aš minėjau, kariai buvo tikslas gydyti, o jų buvo tikslas žudyti. Tai šiuo atveju nukreipė nuo savo žemių, kiek įmanoma, kad toliau judėtų pirmin į žemės pakraštį. Tai tas vat e, užėmimas ir buvo pradžia perkelimo mūšių iš šventosios žemės, e, išlaisvintos nuo pačių arabų į mūsų e, žemės. Bet, e, kaip aš jau e, dar nepaminėjau, tai buvo Bizantijos, ne Arabijos žemės, o Bizantijos imperija e, žemės. Ir tas Bizantijos žemės apie 1100-osius 1100 metus pajudėjo turkai osmanai, Jie atvyko iš Sarmatijos Azijinės ar Beskitijos, priėmė islamą turkų gentis iš dabartinio Turkmenistano, Uzbekistano, Kirgistano ir pajudėjo į sultonatą <coughs> ir didžioji dalis to sultonato, to, atsiprašau, ne sultonato, o Bizantijos imperijos, kurie okupavo Persijos žemės, netrukus tapo tiesiog islamiško, nes žmonės pasidodavo, būdavo nepakenčiamos mokesčių sistema, nepakenčiama administracija, nepakenčiamas laisvų savotiškas suvaržymas ir vietiniai tiesiog ištisais miestais pasidodavo tiems islamo e, armijom, nes islamas pasakydavo, jūs, jūsų bendruomenė mes rūpinsime, saugosime, jūs tik tai mokėkit mažesnius mokesčius ir turėkit tą savo bažnyčią. Iš pradžių buvo tokie dalykai, todėl labai ta Bizantijos imperija greitai ir žlugo, nes vietiniai tikėjęs geresnio valdymo negu krikščioniškosios Bizantijos. Ir, o pati pradžia, kaip legenda sako, e, tų žygių kryžiaus, vadinamųjų iš Europos į, į Jėzaus grabo pusę ir po to po visą prasidėjo apie 1095 metus ir įvardinamas kaip katalikų vienuolis Petras atsiskyrėlis, e, kai regėjime jisai išmatė, pamatė regėjime mėgodamas, kaip Jėzus šaukiantis nuo kryžiaus pakvietė gelbėti Jeruzalėje esantį jo kryžiaus. Prie Petro dar vienas prisijungęs ketas vienuolis, Ubagas Valteris, jeigu tai išversti iš originalo, e, iš irgi Prancūzijai, Frankų imperijai. Ir jisai, jie būdų susitikę, praneša, kad Jėzus liepia skelbti, jog vykstantiems į musulmonų užimtą šventą žemę visi gaus visuotinį įskaitant finansinių ir kriminalinių nusikaltimų nuodėmių tą atleidimą. Ir lapkričio 25-27 dienomis Frankijai, Prancūzijos mieste Klemonte, popiežius Urbanas II paskelbė pirmąjį kryžiaus tokį žygį į Jėzaus grabą. Kryžiaus žygį aš po to paaiškinsiu vyko ir iki to, bet Jėzaus grabą tai buvo šitom dviejų atsiskyrėlių vizijomis apie tai, kad jie, bet popiežius patvirtino tas dvi vizijos, vadinosios teisingos. Ir tai turėjo būti kova už visuotinas katalikiškas vertybės, o nuometinėje Europoje didžiausia vertybė buvo be abejo Jėzaus grabas. E, tai Europa visą lyg išprotėjus puola vaduoti jo iš kitos judaistinės sektos rankų musulmonų. Ir e, pildamas smulkmenį į popiežių daug kartų prašydami karinės pagalbos buvo kreipęsis rytų Romos, tai yra Bizantijos imperijos jau tie valdovai kovoj su islamu. E, nes niekaip nevyko tų seldžiukų veikti. Tai pakve, ta proga, e, to kryžiaus paskelbimo proga, buvo pakvestas ir Bizantijos imperatorius e, Aleksijus I dalyvavo. Ir po, po to, kai vakarų, reiškia, rytų Romos imperijos pontifikus Maximus, tai yra svarbiausias asmo popiežius, paskelbė, kad važiuosim Jėzaus grabą vadoti, E, o šalia stovėjo Aleksijus I, kuriam niekaip nesisekė su atkovoti Bizantijos imperijos, o tie vietiniai gyventojai ištisais miestais pereidino pas isla, islamo išpažinėjų. Ir tada visas Dievo karalystės savelės pradėjo šaukti, e, matydami ir popiežių, ir e, imperatorių, Dievo valia, Dievo valia tai yra Deus vult, Deus vult. Ir va taip prasidėjo kryžiaus žygiai, Petras atsiskyrėlio vedė visus pamaldžiuosias aveles mirti dėl Jėzaus grabo. Aš, pavyzdžiui, turiu aprašymą apie pirmą mūšį, tokį didesnį pirmą mūšį, kuriame dalyvavo ir Petras atsiskyrėlis. Ir čia yra iš to laikmečio šaltinių aprašytas tas žygis, iš tokių jau mūšis, va, pats galite. Daug krito iš abiejų pusių ir daug buvo sužeistųjų. Frankai laimėjo šią nuostabę pergalę, daugelio turkų galvas užmovė antiečių ir grįžo atgalios neždami jas kaip vėliavas, kad barbarai iš tolo matytų, kas nutiko ir jų širdis dėl šio pralaimėjimo pasilptų ir atgrįstų noras priešintis. Tai va toks krikščioniškas, devobaimingas, pamaldus, vaizdelis toliau lydės visą tūkstantmetį ir lydi iki pačiai dienai. Taigi, bet akivaizdu, kad kryžiaus tikslai, kabutėse tai pavadinkim, be abejo, pirma buvo geopolitiniai ir ekonominiai, o tik po to sekė romantinis, riterinis, idealizmas, kaip ir visose e, karuose, jeigu paimsim. Taigi, e, yra dar kitas įdomus reiškilys, kad va ta senasis pavadinimas, kaip aš minėjau, Sarmatija ir pirmosios žemės stojusios į kovą su Šventosios Romos imperijos pamariuose, e, Prūsijos žemėse, yra vienas labai įdomus toks reiškinys, netgi tai yra nuo gotų laikų, kada su Romos imperija dar kovojam, čia Tai yra Sarmatijos žemės, kurios stodavo į kovą su Romos imperija, bet tiesiog stodavo į karą su kažkokia tai agresorium, polėjų, būdavo pavadinimas moteriškų vardų ir laikinai joms valdyt būdavo skiriamas vyras, karo vadas, karalius, kunigaikštis. Ir pagal, pavyzdžiui, 5-12 amžiuje, kur gotai sukūrė valstybės, rykės visas, arba vikingai, vitingai sukūrė tarp 8-9 amžiaus. Tai yra moteriški pavadinimai tų valstybių visų. Ir e, be abejo būdavo paskiriamas vyras. Ir jeigu tokia padėtis yra, vadinasi, valstybė yra kare. E, nes yra labai paprastas principas geriau kaip vyrai kariauti nemoka geriau kaip šeimos ir taikos palaikyti kaip moteris nieks nemoka Todėl, ko mes siekiame, labai akivaizdu, iš ko mes ką iškeliam. Ir jeigu jūs pamatysit, pavyzdžiui, Rusija vėl pradės vyrus kelti, e, karalius tenai, arba jeigu pradės kelti e, Lenkai ir dar, mes galime tikėtis, kad baigsis kaip visada. Iš tikrųjų turėtų būti moteris, valdoja moteris motinėlė, nes tik tai to atveju yra užtikrinama ir palaikoma taika, nes e, labai... O įvar Lietuvoje tą ir turim? šiai, šiai dienai. Saliginai turim, tai būtų gera priežastis ir pradžia, jeigu prezidentas ar patarėjai atvyktų į dėrybas, galėtumėm pasidaryti ir pakalbėti apie tą patirtį mūsų protėvių ir net, kad nebedarytumėm kvailysčių. Gal netgi užtektų iš tikrųjų e, tą prezidentas arba pirmininkas iš graikų, lotynų, anglų kalbų išvertus, galbūt reikėtų sulietuvinti tą pirmininkės pavadinimą ir įvesti tą įprastą Mums e, karalienė ar e, kunigaikštienė, nežinau, bet tai yra lietuviškas variantas ir tada vadinasi, jeigu lietuviškas pavadinimas, tai yra lietuviška sistema, lietuviškas, tu suvoki, kur tu papuoliai. Šiai dienai, kai bepročiai mes blaškomės kitų sukurtose sistemose. Kai turim savo, iš tikrųjų. Kai turim savo ir jinai turbūt e, užtikrintų stabilumą ir gerbuvį daug labiau negu tai, ko mes nežinom. O ką turim patirti kelių tūkstantmečių, tai yra karų karų ir dar kartą karų. Ir paraleliai šalia, šalimai, sakykime, Norvegijoje, Dakijoje, e, anomet, Norvegija buvo vadinama dar ir Dakija, e, tai dabartinė Rumunijos teritorija. Bet čia vėl gilinį istoriją, pamažu keičiasi žemėlapis ir tai priklauso nuo to, kaip romėnai įsiveržė, kam sunaikino, kur kas bėgo. Tai šiuo atveju dalis Dako apsistojo Norvegijoje ir jinai netgi kurį laiką buvo vadinama Dakija Pars, Dakijos žemės. Anometį, kadangi mes kalbam apie 11, aš turiu ne 19 ar 20 amžiaus istorikų klėdėsius pasakot, kaip jie įsivaizduoja, nupiešia žemėlapį ir pateikia kaip ori, koks tai yra 19 amžiaus vaizduoti apie tą, o tu turi paimti 10-11, tai šiuo atveju 10-11 dar buvo vadinama Norvegija Dakija arba Norvegija arba Norvagija. Tai pavyzdžiui, Snoros Tursono stagoje yra aprašoma, kaip krikščionybė plito toj pačioj Skandijai arba Norvegijos žemėse apie panašų laikotarpį. Tai yra apie šventą Jolofą. Jis buvo paskelbtas šventasis už tos darbus, kuriuos dabar išgirsite. Nes krikščionybė jisai įvedė. Dabar kaip įsivedinėja? Neatsisakiusiai pagonybės buvo trimiami, kai kuriems šventas Olafas nukirto rankas arba pėdas arba ištraukė akis, kitus įsakė pakarti arba nukirzdinti, nepalikdavo nei vieno nenubausto atsisakiusio tarnauti Dievui. Visur ir visiems jis taikė baisingas bausmes, įskyrė jiems bažnyčios tarnus ir jos paskirstė apygardomis. Tai yra, kaip krikščionybė buvo įversta. Norvegijoje už tai šventas Olofas gavo šventą e, pavadinimą. E, tai, kaip čia pasakius, atsiprašau, e, tai tas vat kaip e, mūsų E, vat ant akių gali pilti ten, atsiprašau, pamasgas ir sakyti, kad tos, tai yra ne pamasgas, o lietus šiltas, gaivus ir mes esam kažkur tai panašiai šiai dienai ir pakliuvę į tokį pasaulį. E, vienas iš svarbiausių įvykių tame tarp 1100 e, ir 1000 metų, be abejo 1054 metų, vadinamoji didžioji schizma. E, E, kuomet katalikų ir ortodoksų, tai buvo iki to meto katalikų ortodoksų bažnyčia, tai buvo viena bažnyčia, e, prakeikė vieną kitą ir atskyrė nuo Dievo atskiromis apeigomis, e, kurios vadinamas anafema, anatemizavo. Tai yra ortodoksai atskyrė nuo Dievo katalikų bažnyčią, o katalikai atskyrė nuo Dievo e, ortodoksų bažnyčią ir atliko visas atitinkamas tas maginės apygas, ar kaip jas pavadinsi. Taigi, popiežius Leonas IX, e, čia Vatikano katalikų, ir Mikaelius Cerarijus, tai yra Konstantinopolio patriarchas, ekskomunikavo vienas kito bažnyčias, katalikai tai pavadino schizmą, nes nuomonės išsiskyrė e, dėl šventosios trejybės. Vieni teigia, kad e, sunus kyla iš tėvo ir šventosios dvasios, o kiti teigia, kad kyla tik tai iš tėvo jo kadangi to tikrovėje negali patikrinti, tai nulėmė, taip sakant, loginiai argumentai, kadangi loginiai argumentai nepadėjo kažkokie, tai, tai e, atskyrė vienas kito nuo Dievo ir panašu, kad tokiai būsenai nuo 1554 metų tos bažnyčios iki pačiai dienai išliko, nežiūrint, kad 1965 popiežius Paulius VI tą prakeikimą pirmasis, nes katalikai pirmieji jos prakeikė, tai reiškia 1065-aisiais atkeikė e, ir sugrįžo, pridėjo. Tai yra, mes gyven, kalbėdami apie tą tūkstantmetį, tą Lietuvos vardo, sakykime, paminėjimo kontekstą, mes matom dvi jėgas, kurios, viena, kurios atskirtos nuo Dievo, blaškosi ir klėdi apie tai, iš ko kyla šventoji dvasia ir sunus. Ir iš paskos be abejo su klėdėsiais važiuoja kas į dykumą Jėzaus grabą, darbą važiuoti, vaduoti, kas tai dar kažkur tai, tai vienas kitas atsiranda liktai sveikas, liktai ne, kuris to patiki ir tada tarp tų patikėjusių jie yra dažniausiai būdavo pavadinim po kažkurio jau laikotarpio šventaisiais, nežiūrint, kaip aš atminėjau, šventas Olofas, darbas buvo akis nukapoti, ten e, rankas nukapoti, akis ištraukti ir kitokius šventus dalykus daryti. Tai e, mes neremės iš tikrųjų taikos laikotarpis tuo metu buvo Lietuvoje, nes mūsų žemė tai dar nebuvo šitas virusas, sakykime, pasiekęs. Gal vieną kitą žvalgomoji misija atvykdavo, pirkliai be abejo vykdavo, bet ta ideologija dar nebuvo pasiekusi mūsų žemė, todėl čia e, valstybė klestėjo, e, ūkinis, sakykime, arba ekonominis išsivystimas buvo aukštesnis negu vakarų Europai, tai parodo archeologiniai radiniai, jūs atidžiai pažiūrėkit, pavyzdžiui, meno dirbinius tuo metu randamas kapose ir palyginkit su anometiniais ateis vakarų Europos, arba į gerbuvį žmonių vidurkį amžių ir jūs e, tikrai nustepsit, kad e, jeigu tai nėra su karai surišta, tai buvo pakankamai viskas e, tvarkoj ir e, E, netgi tie virusai, sakykime, kaip maras ar dar kažkas, tai neplito kaip anometiniai Europai, nes ten buvo miestų daugiau kultūra, o miestas tai yra sukoncentruota žmonių grupė, kur ten, sakykime, tas maudimasis, viešas įsirengimas buvo savotiškai irgi nuodėme Dievo akise. Pas mus visi turėjo, buvo žemės savininkai, kas yra geriau, ar būti nuomininku ir turėti vieną kvadratinį metrą mieste, ar turėti šimtą hektarų, nu ne šimtą, bet dešimt hektarų ir būti šeimininku. Tai yra, nu, du skirtingi dalykai, netgi psichologiškai yra yra paskaičiuota, jeigu žmogus turi žemę ir nuosavą namą, bedarbystės problema toj valstybei atkrenta. Kur yra daugia bučiai, bedarbystės problema iškart iškyla. Milžiniškos, saimkim, kad ir dabartinė Amerika, kaip pavyzdys, kai buvo daug žemių, nebuvo bedarbystės problemos. Kai ištaiga žemių nebeliko, jo, ta, pavyzdžiui, 303 netgi metai, arba dabartiniai, iš karto, arba Lietuva dabartinė. Ir matom, kad turėdami tam tikrą patirtį, mes turim atmesti tam tikrus stereotipus, kurios mums iki pačiol inertiškai bando įrodyti didžioji mokslo įstaigų, kurios yra nieko, nieko bendros mokslo, su religija tai viskas pas jų ir susiję, tai religinių pagrindų, tai istorija ir laikosi tik tai galvos ir be abejo to finansavimu, kur valstybė atleido nuo mokesčių ir dar finansuoja turtingiausias e, e, tai valstybės pasaulyje. Tai yra nusikaltimas savotiškas ir todėl mes tai laidas vadinam žiauri tikrovę ir e, mes tai ko gyvenam tuo laikotarpiu. Aivarai, šiek tiek jau reikėtų apibendrinti ir galbūt tavo tie teiginiai, kurį šį sezoną pabaigiam visas laidas. Jo, tai teiginiai yra labai paprasti. Žemė su jos turtais, Lietuvos ūkio pamatas žemė, mytybo šaltinis nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė su visais jos turtais yra mūsų tautos nusavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras, pasaulė žiūro. Kurkime ir laikykime bendros pasaulė žiūros. Ačiū visiems už kantrybę, ačiū Erikai, ačiū Lietuvau ir ačiū gamta už tą pavasarį, kuris už langą ir kuris ateina pas mūsų širdis. Aš dar norėčiau priminti, kad laidos kartojimas sekmadieniais nuo 13, o laidą visą bet kada visas, visą laidų ciklą galite pasiklausyti pulsas.lt. Iki. didžiausios savo vienumos. Ir neprakeiktas, nemylėtas, bet ir nepaliestas tavęs. Aš išeinu į juodą naktį pasitikti. mano dienos, mano namas kokia prasme jos be tavęs. Aš noriu būti tavo meilė, galbūt jį verkia paslapčia. Aš noriu būti tavo rankos, jomis sušildyti save. Aš noriu būti tavo medis, kurio nukirsti nevalia. Aš noriu būti tau žadėtas vienas lik pat pabaigos, kai man išmokti neapkesti juodžiausios savo dienumos. Ir neprakeiktas neapgailėtas, bet ir nepaliestas tavęs, aš išeinu į juodą naktį. savo vienumos ir neprakeiktas nemylėtas, bet ir nepaliestas tavęs. Aš išeinu į juodą naktį pasitikti tavęs. Aš noriu. Azt